لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختالس جادك الغيث إذا الغيث رما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختالس يقول الدهر أشتاتا المنا أكتيفنا إسلامسكا أملادنا لينز والحياة قد جلل الروض سنا فثور الزهر فيه تبسم إذ يقول الدهر أشتات المنى ننقل الخطوى على ما نرسمه والحيا قد جلل الروض سنا ثغور الزهر فيه تبسم جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي لم يكن وصلك إلا حلما تلك أو خلسة المختالسين الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن ولسان كل المكرمات لساني أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني أنا في سبيل الله طارت خطوتي وعلى طريق الله قال لساني وللأشجان في جهد جهيد ما لقلبي كلما هبت صبا عاده عيد من الشوق جديد جالب الهم له A to je, ako je razum mjerilo kojim se vaga vjera ili vjerovanje, ili šta ćemo prihvatiti, a šta ćemo odbiti, kako se moglo dogoditi da su se oni međusobno razišli? Kako se moglo dogoditi da su se racije i međusobno različiti? Čiji razum da uzimamo kao mjerilo? Tvoj ili tvoj ili njegov? Ako je razum ispravna vaga, kako je se moglo dogoditi da su se razišli? Sa druge strane nalazimo drugu krajnost, a to su oni koji vjeruju u izmišljotine, u bajke i legende i potpuno su odbacili upotrebu razuma sa čijim se pametima igra kako ko hoće nalazimo među njima one koji vjeruju u stvari koje je zdrav razum ne može nikako prihvatiti. Nalazimo primjer sufijske sekte Tiđanija koji se nalaze i koji su rasprostranjeni u Africi, u sjevernoj Africi. Oni vjeruju i vjerovali su da onaj koji vidi njihovog šeha Tiđanija ući će u džennet. Znači, jedna od tačaka njegov vjerovanja da onaj koji vidi Ahmeda Tijanija, to je vođa te sekte, ući se u žene. Čudno li čuda. Poslanika sa oselem su vidjeli najveći mušici, najveći nevjernici. Da li im je to koristilo? I da su umrli na imanu. Dok nalazimo znači, čovjeka ovo negdje ovo, nakon poslanika sa oselem 1400 godina i kažu koga vidi, ući će u žene. Zatim nalazimo kod To je kad čovjek ne koristi svoju pamet, onda sa njim može igrati kako ko hoće. Nalazimo s druge strane šije isto tako. Oni vjeruju, pošto mrze određene asave, oni vjeruju, uzimaju određene predmete ili određene životinje, daju im imena tih ashaba koje preziru, zatim udaraju te predmete i muče te životinje i vjeruju da u tom trenutku kažnjavaju ashave radi Allahanu. Kao što rade sa ovcom, uzmu znači ovcu, ofarbaju je u crveno i onda uzimaju joj jednu po jednu dlaku i kažu mi na ovaj način kažnjavamo Aishu radijallahu anha jer znači žena koju najviše preziruje Aisha radijallahu anha to je što se tiče upotrebe razuma kod, kod ove dvije ekstremne skupine inače draga braćo i uvažene sestre takva je sudbina svakog naroda i skupine koja odstupi od učenja Allahove Đelešanu vjere. Zauzet će negativan stav ili nepravilan stav prema razumu, bez obzira koliko taj narod bio inteligentan, pametan i napredan. Dovoljan vam je primjer Japana. Poznato je da je Japan jedna od najrazvijenijih svjetskih zemalja i da je u vrhu, u samom vrhu razvijeni industrijskih zemalja i da redovno učestvuju u svjetskim otkrićima, savremenim svjetskim otkrićima. A i pored toga, njihovim pametima se igraju ljudi, lažovi, koji im izmišljaju određene priče i oni ih prihvataju. Navešemo najbolji primjer nam je slučaj koji se dogodio 1990. godine, 22. novembra, kada je na vlast došao njihov posljednji imperator, Oko ne znam ni kako se zove, Aki evo gdje se spominje da je on na dan dolaska na vlasti sebe proglasio božanstvom i da su mediji sve to propratili i spominjalo je se u javnosti ali niko nije reagovao na to gdje su ti stručnjaci, gdje su ti mozgovi koji žive u Japanu da nisu reagovali na takve slične gluposti rekli smo da čovjek bez obzira koliko bio napredan i koliko, koliko bio inteligentan za će ako ne bude slijedio Allahu Đelešanu knjigu i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ehli sunne vol džemaza uzima srednji stav kada je u pitanju razum. Ne odbacuje razum i daje mu njegovo mjesto i koristi se njime. Čak što više vjerujemo da nema opresnosti između Kur'ana i sunneta, vjerodostanog sunneta i razuma, zdravog razuma. Ali daju razumu njegovu granicu koju on ne smije preći Ako pređe tu granicu, zalutaće sigurno. Jer ovi koji su zalutali, zalutali samo zbog toga što su pokušali svojim razumom preći granicu koju je Allah Đelešanu postavio. Kaže Allah Đelešanu u suri El Isra وَمَا أُتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Vama je dato samo malo znanja. Ovaj ajet je objavljen kada jedan židov došao kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i pitao ga za dušu. I mislio je on je na taj način htio isprovocirati poslanika, jer židovi nisu došli poslaniku sa srlem da, da prime vjeru, nego da ga isprovociraju, da ga dovedu u nezgodnu situaciju. Poslanik sa oselem mu nije ništa odgovorio. Kažu neki ashabi da u tom trenutku mu je došla objava. Ajet u kojem je kaže Allah Đelešanu, a nije vam, pitaju te u duši, reci duša je, duša je Allahu Đelešanu samo poznata, a vama nije dato osim malo znanje. To jest reci Muhammede njemu i sličnima, Jeste li to sve informacije naučili, sto znanje pokupili na dnjavku, samo je ostalo vam još da znate kako je duša, pa da došli ste da pitate o duši. I ovim odgovorom se odgovara ne samo židovima, nego svakome onome koji počne raspravljati o nekim stvarima koje, koje su nama nepoznate. O gajbu. Pa zašto ovo? Pa kakav je Allah? Pa ovo? Pa ono? Takvima se postavlja pitanje da li si pokupio svo znanje i ostalo je samo da znaš još kakav je Allah pa ili kakva je njegova kakvoća, pa da rosta i da o tome razgovaramo. Samo ti još to znanje fali. Allah je na ovaj način nas uči kako ćemo odgovoriti takvima. Ovo su bile neke stvari u kojima ehli sunne ovog zauzima umjereni stav, odnosno srednji, srednji put. Prelazimo na sljedeći, sljedeću tačku ehli sunneta ovog džemata u akidi, a to je da se ne nazivaju osim muslimanima i ne nazivaju se osim ehli sunnetom ovog džematom. I ovo je najznačajniji detalj u kome se ehli sunne vol džema razlikuje od drugih skupina. Zovu se po sunnetu i po džematu, a odbacuju sve druge nazive kojima će se razlikovati od drugih muslimana. Dok nalazimo sekte ili grupacije, druge sekte i grupacije, kako se nazivaju ili po istaknutim vođama zavode kao što su džemije koji su dobili naziv po Džehmu ibn Safanu prvom novotaru među muslimanima. Zatim, nazivaju se po nekim osobama koji su se razišle sa ehli sunnetom od džematom u nekim stvarima. Kao što su Ešarije, nosi naziv po Ebu Hasanu Ešariju. Ili Maturidije, koji nosi naziv po Ebu Mansuru El Maturidiju. Ili nosi naziv po nekoj od zabluda, kao što su Kaderije i Džedrije, koji smo malo prije spomenuli. Kader je po zabudi u kaderu. Rekli smo da oni smatraju da je čovjek slobodan u svome djelovanju. Ili žebri oni koji smatraju, vidjeli smo smatraju da, da čovjek nema slobodu izbora i da je prisiljen na ono što, što radi. Ili se nazivaju po nekim svojstvima u kojima se razlikuju od drugih skupina, kao što su mutesavujfe, koji sebe nazvali sufijama po oblačenju vunene odjeće ili filozofi koji su sebe nazvali po mudrosti kako to oni kažu nauka o mudrosti i slične, slične grupacije ovdje je bitno napomenuti jedan detalj a to je da se muslima, da musliman i muslimanka ne smiju prijateljevati ni po čemu drugom, ni na osnovu čega drugog osim na osnovama islama. Nije dozvoljeno muslimanu da prijatelje na osnovu grupacije, niti da prijatelje na osnovu imena, niti da prijatelje na osnovu, na osnovu ideje ili pokreta i tako dalje. Mora prijateljati na principima ove vjere i mora muslimana voljeti zbog toga što se drži vjere, a ne zbog toga što je sa njim. I mora muslimana mrziti ili prezirati zbog toga što radi loša djela, ne zbog toga što nije zajedno sa njim. Ima ljudi kojima je, kojima je možda lakše obaviti neke teške ibadete, koji su inače teški u vjeri, teže im je uraziti te ibadete, nego biti pravedan u, u prijateljevanju, odnosno neprijateljevanju i poklanjanju ljubavi onome kome treba, a poklanjanju mržnje onome kome treba. Zato navodi imam Ibn Kajim jednu predaju u Jelamul Muakijinu da je Allah Želešanu objavio jednom od svojih poslanika Allah Želešanu je objavio jednom od svojih poslanika da kaže jednom čovjeku koji je bio pobožnjak reci mu to što, što si ti skroman na Dunjaluku i što se odričeš Dunjaluka Ti si na taj način sebe odmorio. A što se tiče tvoje predanosti Allahu Đelešanu i odricanje od svega drugog, a okretanje, potpuno okretanje Allahu Đelešanu kaže ti ćeš time dostići ponos. Međutim, da li si ispunio ono što je tvoja obaveza prema meni? A kaže šta je to moja obaveza prema Allahu Đelešanu? Kaže tvoja obaveza je da prijateljuješ u ime mene i da mrziš u ime mene. Nažalost, u današnjem vremenu nalazimo ljude koji upravo prijateljuju, odnosno neprijateljuju na osnovu grupacije ljudi sa kojima živi ili ideje ili organizacije sa kojima živi. Ovaj valja zato što je sa mnom, pa makar bio najneprimjerniji, makar bio lošije ponašanja, makar se dijelimično držao Allah vjere, a dijelimično je ostavljao i tako dalje. Šehu li sami u temi u svojim fetvama spominje da je prijateljevanje sa određenom skupinom, a mrženje druge skupine samo zbog strasti ili zbog pretpostavki određeni i slaganja da je od svojstava novotara. I kao najblaži vid toga spominje da čovjek daje prednost onoga koji je sa njim, pa makar ne bio bogobojazan. A odlaže ili, ili kako se kaže, odbija od sebe drugu osobu koja je bogobojazna i koja voli Allah i Islam samo zato što, što se ne slaže sa njim u idejama. Kaže dalje šehu l-Islam ibn Tejmije, obaveza je dati prednost onome kome je Allah i njegov poslanik dali prednost. A ostaviti onoga koga su ostavili Allah i njegov poslanik. Obaveza je voliti onoga koga voli Allah i njegov poslanik, a prezirati onoga koga prezira Allah i njegov poslanik. Kako bi ova misao bila potpuna, uvažena braćo i sestre, hoću reći da nije prezreno da među muslimanima postoji više grupa ili više organizacija ili više partija. Ali ono što je prezreno jeste da jedni drugima staju na put da jedni druge ogovaraju, da jedni druge provociraju i napadaju i da jedni druge omolovožavaju. Muslimani trebaju da se potpomažu međusobno, jer jedan musliman nije sposoban da pokrije cijelo polje djelovanja. I neka ostavi to drugo polje ili taj drugi dio polja, neka ostavi drugom muslimanu, neka on djeluje. Ali neka jedan drugom ne staju na put i neka jedan drugom ne smetaju. Jer ova vjera je ova vjera je teška i ne može je sam musliman nos nego mu je potrebna pomoć od drugih muslimana tako da još jednom konstatujem draga braćo da je nažalost u našem vremenu da su prisutni oni koji vide u tome svetost ako vide svetost u određenoj grupaciji ili određenoj grupi ljudi ili određenom nazivu što je pogrešno čovjek ako se nalazi u određenoj organizaciji ili određenoj grupi ljudi On treba da bude tamo zbog toga što vidi da je njegov rad za islam najplodonosniji tu. A ne negira drugim muslimanima da isto tako radi na drugim poljima i da doprinose za ovu vjeru. Mi muslimani, mi oni koji za sebe kažemo da slijedimo Kur'an i Sunnet, moramo se visoko deći iznad toga da se prepiremo oko nekih stvari koje nisu toliko bitne. Stvari u kojima je se dozvoljeno razići. A o tome ćemo ako Bog da više god kada budemo govorili o menheđu ili sunnetu od žemata, u razilaženju i principima koje su postavili islamski učenjaci u tome. Nemojmo dozvoliti da nas židovi i kršćani i naši neprijatelji navuku na, na ovo polje, pa da se međusobno glođujemo i da međusobno jedni druge napadamo, a imamo istinske neprijatelje koji pokušavaju da od muslimana oduzmi ono malo što imaju vjere, I ono osnovno što muslimane imaju od vjere, nastoje da im izvuku i da se bore protiv njih i da im oduzmu. Mi zajedno moramo stati na to polje i boriti se protiv njih. Što ne znači odustati od istine. Čovjek treba da se drži principa istine, ali treba da bude tolerantan prema svome bratu muslimanu ako se sa njim raziže. I ako on vidi, ako bude imao drugačije, drugačije mišljenje i poglede na određene stvari. Allah, Allah, Allah, Allah. I četvrta tačka u kojoj ehli sunne vol džema ili u kojoj se ogleda specifičnost ehli sunnata vol džemata i što spada u menheđeve sunnete o u akidi, tu ima znači još tačaka, mi ćemo se zadovoljiti još ovom četvrtom, a to je da ehli sunne o nikada ne pada u kontradiktornost. Ehli sunne o nikad ne zapada u kontradiktornost. Uvijek se drže onoga što je došlo u Kur'anu i Sunnetu i ono što su rekli na početku svoga života na tome i umiru ono za što su se zalagali na početku rada za ovu vjeru zato se zalažu i na kraju na kraju svoga djelovanja ne mijenjaju svoja mišljenja koja su zasnovane na Kur'anu i Sunnetu dok kod drugih grupacija i skupina nalazimo nejasnoće nalazimo kontradiktornosti nalazimo ih zbunjene A oni su to sami izjavili. Ne trebamo nikoga optuživati da je zbunjen ako imamo tu osobu lično i ona nam sama o sebi govori. Navešimo primjer jednog od rođa racionalista u prošlom vremenu, a to je bio Fahrudin Ar-Razi, rahmetullahi alaih, da mu se Allah želešanu smiluje. On je izjavio, znači nakon svoga dugo, dugotrajnog rada i bavljenja filozofijom, izučavanja određenih stvari, ne putem Kur'ana i Sunneta, nego putem kojeg su postavili racionalisti, izjavio je na kraju svoga života i rekao je, izrecitirao je sljedeće stihove. Nihajetu ikdamil rukuli ikhalu. Kaže, završetak davanja prednosti razumu je zatvaranje u aktaru sajil alemine dolalu i većina truda kojeg svjetovi ulažu je će propasti eđsamuna erwahuna fi vahšetin min džusumina naše duše se divlje osjećaju u našim tijelima u aktaru dunijana ezenu ovabalu kaže a većina našeg dunjalučkog života su neugodnosti i nedaće. ولم نستفد من بحث طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا A kaže, nismo se okoristili od dugotrajnog studiranja tokom našeg života, osim što smo skupili rekla kazala. Ovo kaže jedan od najvećih racionalista i najvećih, najvećih mutekelimina svoga vremena, a Fahrudina razi. Zatim kaže, probao sam sve škole, učio sam u svim školama, I vidio sam da one ne liječe bolesnog, niti poje jednog. Zato kažem na kraju ono što je Kur'an rekao pritvrđujući Ar-Rahmanu al arši stava, gospodar se iznad arša uzvisio i kažem negirajući lejse ke misli i šejun. To jest kažem negirajući kao što Kur'an negira, ništa nije kao on. I to je sva mudrost bila do koje on trebao da dođe studirajući. Znači pritvrđivanje Allahu Đelešanu onoga što je on sebi pritvrdio, a negiranje onoga što je on, što je on negirao. Isto tako među nevjernicima nalazimo primjere koji nam ukazuju na njihovu zbunjenost i na kontradiktornosti koje su imali kod sebe. Pa tako kaže poznati njemački filozof Frederik Nietzsche, kaže na kraju svoga života, siguran sam i ubijeđen sam da je čovjek jedina životinja koja se smije zbog toga što on nailazi na najveće probleme i zbog toga što on prolazi kroz najveće brige pa je zbog toga izmislio smijeh koja mudrost i koji zaključak sličan je primjer i sa drugim filozofima možemo izvojiti tu primjer Žana Žaka Rusoa koji kaže kada je upitan čemu te je odveo tvoj pokret i tvoja ideja, kaže odveo me je u bezdan koji je pun kajanja i velikog poniženja. To je rekao znači jedan od velikih šafijskih filozofa. Dok s druge strane sredbenik ehli sunnata ođevate njihove učenake nalazimo potpuno smirene, potpuno zadovoljne. Čak prosječnog čovjek među ehli sunnata ođevate kada bi se ga upitali pitanja koja su oni studirali, izučavali, rekao bi vam i dao bi vam pravilan odgovor. Kaže Omer ibn Abdul Aziz, rahmetullahi ale, kada osvanem, jedina moja radost je u onome što je Allah Đelešanu odredio. A kaže šehr Islam ibn Temije, šta mi to mogu uraditi neprijatelji? Moj džennet je u mojim prsima. Ako me ubiju, to je pogibio na Allahom Đelešanu putu. Ako me protjeraju, to je turizam na Allahovom putu ako me zatvore tvoje osama sa Allahom Đalešanom zatim je rekao drugom prilikom na Dunjaluku postoji žennet u kojeg ako čovjek ne uđe neće ući na onome svijetu a to je žennet imana žennet vjerovanja a taj žennet osjeća samo onaj koji posjeduje posjeduje iman volim Allah Đalešanu da nam se smiluje da nas pomogne na pravom putu i da uputi svakoga onoga koji je uzeo drugi put mimo Allahu dželle šanu puta i puta poslanika sa Hrvatskom. sa الله ونعيم وصفا يا ظلالا راقصت أهدابها Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى شافق الأخضار في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا